propisao ženi da se odnosi prema čovjeku. Mi znamo da roditelji, znamo mjesto roditelja kod, kod čovjeka, jel tako? Međutim, kada se uda žena za čovjeka, tad se ne slušaju roditelji, nego ko? Muž. Gledajte. Ide iznad roditelja. Pa kad bi tražio muž nešto, a pa majka nešto, pa kaže muž, ženo, noćas idemo, a majka kaže, ostani mi. Džajl bi rekao, majka mi je pri roditelji, žene po majčkih roditelja. Ne! Za udatu ženu, ne za čovjeka da za čovjeka da majka, majka, majka a za ženu ne majka kad je udata nego muž e sad nepoštivanje čovjeka varanje razne malverzacije u tom odnosu prema njim to je od veliki grijeha takozvani nušuz a on šuzu u leva fikha je kazala dovoljno slikanje na papiru, na platnu, na zidovima, klesanje od drveta, od, od kamena i tako dalje. Znači pravljenje ovih likova, skultura, slikanje slika i tako dalje. Od velikih grijeha. Čupanje odjeće, udaranje po obrazima i naricanje za umrli i grijeha. Jer tu nema vjere u Allaha, u njegovu kader, niti zadovoljstva sa onim što Allah odredi, ni oslon se na Allaha. To znači da se tu to djelo otkriva ruševinu u imanu, ruševinu u akidi. Pazi na takozvani bagi, to je nasilje Suprotno zulumu. Šta je zulum? Zulum je da ti imaš pravo, a ja ti ga uzmem. To je zulum. Ali bagi je da ja ne imam pravo da se naturam, a ja se naturam. To je bagi. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي To se tamo prevodi, a zabranjuje fahša, razvrat i munker loše i nasilje. Pa možemo ga nazvati nasiljem, međutim, bag je, kao što smo kazali, da se čovjek nameće čovjeku, natura čovjeku, smeta čovjeku. Sve bi ovo bilo jasno kada bismo imali vremena da govorimo o svakom ovom velikom grijehu. Kaže poslanik sa osobom, kada bi se jedno jedno brdo naturalo drugo, činilo mu bagi, Allah bi ga zdrobio. Allah bi ga zdrobio. A da spomenemo neke stvari iz njega da vam bude jasnije. Ajte. Hadisu koga bilježi muslim, iz njega ćemo malo da, da nazremo šta je to bagi. Kaže, inna Allahe evha ilaje, en tevada'u, hatta la yabghi ahadun ala ahad wa la yafkharu ahadun ala ahad bilaji muslim kaže Allah mi je objavio meni kaže poslanik alejhi salatu vesselam da se tawadau budete ponizni jedan prema drugom to je ono što se traži Allah nam gospodara mi šta robovi svak u svom kalufu je li tako ako počnemo iz njega počinje šta bagi, tad počinje bagi. Bagi može da bude jel, dotada da ljudi ljude porobljavaju, da ljudi ljudi ubijaju, proganjaju i tako dalje, a dovoljno je i da u duši počne da smatra sebe većim, vrijednim, ovoga bezvrednijim, da počne bagi. Zato kaže da se, da budete ponizni jedan prava drugom, tako da niko, nikome ne čini ovo nasilje, bagi. Wala jefharu ahadun ala ahad. I da niko se ne ponosi i ne uznosi nad drugim. Znači sve što ide mimo toga je bagije. Dalje u hadisku ga bilježi Ibn Mađe i Tirmizi, kad je Tirmizi da je Hasan sahih i, ka, i Hakim ga navodi sa sahih senedom. Hadisu Ebu Bekra radijallahu an kaže Ma min, ما من من ذنب أجدر أن يجعل الله لصاحبه عقوبة في ma مع ما يدخره له في الآخرة bagji wa katijati rahimi. kaže nema ni jednog grijeha koji je preči da Allah Đerlešanu onome koga počini da kaznu na dunjaluku uz to što će mu zadržati na ahiretu. Gledajte. Kao što je to bagi, ovo nasilje i kidanje rodbinskih veza. žalanje robu, slugama, ženi, djeci i životinji. I djeci ovaj život zamornim, zabraniješ ono što, što, što im je Allah šanu halalio, da ženu stješnjavaš, činiš joj život teško da životinja kod tebe nije rahat, da je mučiš više nego može, rob, slabić, dok se do, dočepaš slabića, odmah ga satiriješ i tako dalje. To je od velikih grija. Dalje, uznemiravanje komšije. E, uznemiravanje muslimana i psovanje. Uznemiravanje Allahovi stvorenja. Štanje odjeće ispod članka zar i zar je donje mogu biti pantola ili, ili, ili gače evo i seubi evo i libas evo i saravil saravil su šarvale kad je tako sa muškartem šta mislite onda šta je sa ženom koja otkrije stopalo ili otkrije dio potkoljence ili potkoljencu, ili ne daj Bože, ili ne daj Bože, više od toga, ili postane muškaraća sudi čovjek, ili ona naziva, kontaktira, sve u svoju torbu strpala. Allahu mustahil, Allahu mustahil. Oblačenje svile i nošenje zlata za muškarce. robovo ostavljanje gospodara. Kad čovjek ima roba, pa mu ovaj pobjegne. Klanje, prinošenje žrtve, drugom, mimo Allaha, tabaraka wa ta'ala. Sivanje očinstva nekom drugom, mimo svoga oca, svjesno. Znači čovjek zna da mu je to i to otac, međutim on drugog proglašava ocem. Kad smo kod ovoga, onda treba isto tako upozoriti nas sve na šalu, kod toga moj punac, moj šura, moj ovaj, a ne radi se ni o čemu. Eko kogo ženta, ali to daleko, pa ga onda zoveš, ne znam, dajđa, tetak, punac, šura, bađe i tako dalje. Ovo je od ovoga. Ovo je od ovoga samo nije isto iste težine jer ipak je očinstvo ono po čemu se čovjek čovjek kroz čitav život i Allah tako naređe u drugom li abaihim zovite i po njihovim očevima. E, raspravljanje ili ne, neumjereno raspravljanje u želji da se čovjek istakne i da drugog kad jedan napiše pa onda drugi a ne radi se o tome da se istina pomogne kao što kaže imam šafi radijallahu an kaže nikada nisam s čovjekom govorio a da nisam želio da Allah njegovim riječima podrži istinu to je kad se spore oko neke mesele uvijek je želio da ono što on kaže bude istina da on sebe savlada evo vam ljudi istini nego je musibe tako on brani laž a istina sa imam a ljudi ne znaju mogu misliti da su šta isti da i ovaj i ovaj samo hoće da pobjede samo da oni izađu pobjednici iz te rasprave nedozvoljavanje da se ljudi koriste viškom vode. Sjeduje vrelo ili bunar, pije koliko mu treba, natapa koliko mu treba i ostaje mu iza toga, a ne da nikome, to je veliki grije. I danje na metru, litru, i kantaru. Sigurnost od Allahovog iskušenja, odnosno od Allahove zamke, mekra. Uznemiravanje Allahovih miljenika. Vidite kako se ovo zadržalo u našem narodu. Ali, se, ali ga šetan zadržao radi širka. Ne brani ti da uznamiravaš Allaha što god hoćeš, ali evo li onaj kao nemoj njemu šta rošo. Zašto? Zato što treba to šeitanu da ih odvede u širk. Šta je podloga ovome? Podloga mu je hadis Men ada li valijan faqad azantuhu bil harf Ko bude neprijatelj ovome, mome miljeniku ja mu objavljujem rat. Činiti nepravdu Allahu, činiti nasilje i uznamiravati Allahovog miljenika je veliki grije kome slijedi Allahova odmazda. Ostavljanje džemata i klanjanje za sebe bez razloga. Trajnost u ostavljanju džume i džemata bez razloga. Nanošenje štete vasijetom nanošenje štete vasijetom. Parenje i rovarenje protiv Allahovi robova. Špioniranje muslimana i upučivanje na njihove sramote i slabosti. I zadnja koju je naveo šejh rahmatullahi alejhi psovanje, odnosno vrijeđanje ashaba Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam.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 Baraka wa ta'ala kaže أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ne budite od onih koji su zaboravili na Allaha pa su zaboravili sebe to su pravi griješnici koliko ljudi živi u potpunom zaboravu zaboravilo na Allaha tabaraka wa ta'ala zaboravilo na sebe zaboravilo na smrt zaboravilo na pripremanje zaboravilo na halal i haram zaboravilo na budući svijet ni jednog momenta utopljeni u dunja ne mogu da stanu i stresu sa sebe nevolju i nemar koji se natovario im na leđa. Mi ćemo danas o odnosu čovjeka naspram sebe i svoje duše osnovna odnosa koja čovjek treba da sa sobom vodi ali učenjaci ahlaka i rekaika proširuju to i na šest međutim dovoljno je dovoljno je samo ova tri pošto oni mogu da objedine i obuhvate i u sebi sažmu ove ostale prvi odnos jeste muhaseba muhasaba.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 pripremila prisutno. I ono što je od zla pripremila nađe prisutno. I poželi da je između nje i onog zla koje dođe emedem ba'ida, velika razdaljina. Vajuhadzirukumullahu nefse. A Allah vas upozorava sobom. Allah vas upozorava na sebe. Upozorava vas Allah Jalešanu na njega. Na njegov obračun. Kad smo rekli muhaseba, To znači da čovjek prati svoja djela, prati svoje vrijeme, prati svoje poslove, šta mu snuje duša, šta mu na um pada, porazmišlja da čini, čime je zaokupljen, na koncu, čime su mu zauzete ruke, jezik i noge jeste svako onaj ko bude sa svojom dušom brate onaj ko sa svojom dušom bude sviđao težak račun ako Bog da pred Allahom će imati lahak obračun a svako onaj ko prema svojoj duši ne bude imao obračuna, ne bude sviđao račun, ili bude to činio površno, Allahom Đalešanuhu će imati hisaban asira. Račun. Teško polaganje računa. Punavajmo se teškim obračunom sa dušama našim računom. Opravio je za svaku krivicu. Ukorimo je za svaki propust. Naređujemo joj svako dobro. Sve što je dobro, a ona neće, naređujemo joj. Obračun treba činiti prije svakog dijela, u toku svakog dijela i poslije svakog dijela. Allah dželle šanehu nas na to poziva Pa kaže Ja ejuha allazina amanu taku allaha wal tanzur nefsum ma qaddamet ligad O vjernici bojte se Allaha i neka svako pogleda šta je za sutra pripremio To je obračun Da sad umrem šta sam pripremio Mi znamo da će, da će čovjek biti proživljen na onom dijelu na kom je umro Svakog momenta smrt je moguća jer dolazi bagte, dolazi iznenada. Čak i sudnji dan koji je toliki događaj i koji je kraj dunjaluške istorije i koji ima svoje predznake, ipak će doći iznenada. Ipak će doći iznenada. Pa kako onda ne bi došla svakom smrt njegova pojedinačno iznenada? U sajih hadisima, u Fethul Bariju, komentaru Buharinov sahiha, navedeni su hadisi gdje stoji da kad sudnji dan nastupi dvojica će razgrnuti platno da ga prodaju i niti će ga ovaj platiti odrezati uze sve niti će ga ovaj smotati ponovo u trubu sudnji dan halas čovjek će dignuti čašu da je popije niti će je vratiti niti će je popiti sudnji dan a znači će da nešto uradi, niti će uradi, niti će se vratiti. Hala, sudnji dan, bljesak, sudnji dan. Za, na, snaći će ljude u takvoj zaokupljenosti, u njihovom, za, njihovom zanimanju dunjalukom. Pa šta mislite onda o smrti svakog? Pogledajte svačiju smrt. Nemojte gledati svoju, ne gledajte svačiju smrt. Je li je znao za nju? Uzmite koga god hoćete. Ona baš bila što je poginu dole, znao da će poginut. Je li ko od nas znao da će poginut? Ali dolazi. I na čemu si poginuo, na tome ćeš biti proživljen. Zato Allah tabaraka wa ta'ala kaže i neka svako pogleda šta je za sutra pripremio. I iz razloga što će na onome na čemu umre, na tome biti proživljen, a iz razloga ono što je pripremio, to mu je što nosi na onaj svijet. Pa pogledaj svoj život, koliko si u njemu čega pripremio. Koliko u njemu ima riječi la ilaha illallah. Koliko, koliko u njemu ima dobrih dijela koje Allah naredio. Koliko u njemu ima truda radi Allahove vjere, koliko u svemu tome ima ihlasa, tako da. Ovo što smo rekli, hasabu anfusakum kablan tu hasabu, ovo nije hadis, ovo su riječi Omera, jedino ako, ako uzimamo u definiciju hadisa i riječi ashaba, onda se može smatrati hadisom. Međutim, nisu riječi Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Čovjek će pri vršenju obračuna sa sobom primijetiti, kao što je normalno, mnoge nedostatke vidjet će da nije ništa izvršio onako kako se traži. Šta mu tada slijedi? Tad slijedi da slijedi mu da vrši kontrolu nad sobom. Otkrio je znači dušu, zatekao je, sad treba da je kontroliše, da je prati. To praćenje ili kontrola zove se murakaba. Murakaba. Murakaba. u saji hadisu kodi da je ihsan da se Allahu Đelešanu robuje kao da se kao da, vidi, kao da vidimo Allaha tabaraka wa ta'ala jer ako ne vidimo mi njega vidi on nas šta je murakaba prava prava murakaba je da činimo djela kao da nas Allah Đelešanu gleda da znamo da je on nad nama rakib subhanahu wa ta'ala nad nama rakib, kontrolor. Hasan al-Basri, Allah se smilovao svakom robu koji stane pri svemu što je naumio, pa ako bude radi Allaha, obavi ga, a ako bude radi nekog drugog, ne učini ga. ovo je murakaba u dijelima, u pokornostima, da budu sa ihlasom Allahu tabaraka wa ta'ala. Čovjek vrši murakabu i zatekne svoju dušu u grijehu. Kada je odvrati teubom kajanjem i napuštanjem tog grijeha. Dževeh Bibni mu nebi o mudrosti Davuda a.s. i njegove čeljadi. Svaki pametan ne smije da se zauzima čim drugim osim sa jednim od četvoro. Da svoje vrijeme znači ne troši nešto drugo, osim na četvoro prvo, vrijeme u kome se obraća svome gospodaru. To vrijeme u kome se obračunava i odgaja svoju dušu. Vrijeme koje će potrošiti sa svojom braćom, obavijestiti o njegovim nedostacima i kazati mu istinu o njemu. Četvrto, vrijeme koje će potrošiti ugodnim halal stvarima da mu biti podrška iskupljanje snage pa ranija djela ako braćo neće koristiti samo muhaseba ili murakaba. Da se čovjek samo obračunava i samo kontroliše neće mu koristiti. Morat će negdje da napravi preokret i da privoli dušu da od nečeg ostupi ili da postane jaka da nešto radi. Taj stepen se zove muđaheda. Muđaheda. Pa tu slično sa riječi džihad, znači ulaganje truda, napora u borbi protiv svoje duše. Muđaheda. Tek vrši obračun i kada kontroliše svoju dušu, naći će da je mnogo zgriješila i da je mnogo zapostavila. Tad treba da je ukori, da je kazni, da je privoli, da ostavi što ne valja i da čini što treba činiti kao što se navodi od Ibni Omer radijallahu an prošao namaz u džematu pa je probdio svu noć noć znači probdio u ibadetu da bi kaznio svoju dušu prenosi se od ashaba i tabeina da bi pojedinci od njih dnevno izgovarali 15.000 puta riječi zikra. Kada bi vidi nemarne ljude, onda bi to radi na glas. Na glas bi govori la ilaha illa hawla wa la kuvata illa. Kad bi ovi isti, jel nemarni, primijeti i reci jesi li poludio, odgovorili bi ovo je lijek od ludila. Ovo je lijek od ludila. ibadama, braćom, muhasebom, murakabom i muđahedom, čovjek vodi svoju dušu. Jer on ima samo jedan život, pište, čovjek ima samo jedan život, pa trgovina traje dok mu traje život. Svojim umom i svojim srcem da vodi, da vodi sebe kako bi mu prođa odnosno zarada bila što veća. Čim čovjek osvane, činje mu nova runda trgovine. I mora se obratiti svojoj duši, i mora se obratiti svojoj duši, riječima da ne posjeduje ništa drugo nego ovaj život. A Allah me je ostavio još i ovaj dan ko povećam kapital bit ću sretan izgubim ću povratak na Dunjaluk da bi činio dobro. I znaš dušo da od otuda povratka nema, pa teško tebi, teško tebi ako ovaj dan upropastiš. 24 pa sata 24 riznice koji ih napuni dobrom će ih pune svjetlosti i dobrih dijela bio zaposlen u tom vremenu kada bi dobra u tim riznicama vidjeli stanovnici džehennema zapanjeni bi na trenutak pravili bol vatre. iznice onih koji rade zlo tih 24 svaki dan su tamne i crne ima je svakog zla zbog griješenja prema Allahu u njemu u tom vremenu stanovnici dženneta pobojali bi se da su u sigurnosti i uživanjima. A pogleda svaka duša koliko joj je kakvih stranica napunjeno njenih 24 dnevne riznice. Pa život. Tako kroz čitav život bude radio dobro neka se nada da će dobro pribaviti. ko bude radio zlo je siguran da će mu se zla puno sakupiti svojom muhasebom svojom muhasebom obračunom znači čovjek treba da svakom dijelu tijela uputi vasijet koji mu priliči posebno jeziku stomaku očima, ušima rukama, nogama i stidnim mjestima rukjet najkraće mora da se drži. Upozorenje da se ne čini haram. Sticaj na činjenje naređenog. Zašanom da ove riječi budu nam putokaz i dokaz za nas, a ne dokaz protiv nas. I molimo Allaha Đalešanu da nas pomogne protiv naših duša i našeg zla. جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم والصلاة والسلام على المبعوث بالهدى ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا وبعد فإن التلاوة المتقنة والصوت الخاشع المؤثر من الوسائل التي قد تساعد في وصول كلام الله تعالى إلى قلب كل إنسان وعقله لذا فإن إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية يقدمون لكم سلسلة تلاوة من قيام رمضان وهذا هو الإصدار الخامس فيها ويشتمل على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 لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم